Їй до 300 сотень на один ківок княжого меча. Крім цього, для постійної забезпеки краю я завів ополчення. Усякий на моїх землях знає, що йому робити, куди йому звернутися в небезпеці. Одначе є в мене ще шість тисяч варягів, які сидять тут, у Києві. Я мусив згодом не збирати їх аж стільки, бо не бажав доводити Русь до того, що проливала братні кров деревлянської чи Лодимицької раці. Така кров взиває про помсту до неба а князя віддає в руки тих, що її пролили. По-моєму, у князя не повинно бути різниці у правлінні волостями, тим то я побивав домашніх ворогів чужим мечем. Та тепер ця найбільш потрібна оборона стала тягарем. Володимир потер чоло рукою. Я міг би почати яку-небудь війну, нема чого сидіти вдома, нема в нас жінок, як була мати чи бабка Ольга почати війну, та при невдачі пропаде все, що я надбав за 15 років, як пропала була відумерщина Святослава. Нема в мене княгині, немає вінка, немає держави. Варягів вишлю у царгород, закінчив князь по надумі. І зробиш добре, притакнув Добриня. Кесарі оплатять їх і оплачуватимуть далі, бо в них завсіди якась війна то дома, то на чужині, а війська нема. Зледащили ромеї. Крім цього, Пішлю ще кілька своїх, говорив далі князь, щоб побачили та почули все, що треба нам знати про Боспорський город. Отак не зроблю промаху батька, а позбудеся Алапасів. Одне тільки може мою гру знівечити це віроломство ромеїв. Вони залюбки не дотримують умов. Ба, чого ж у них евксинські волості, засміявся Добриня. Це наче патлив неслухняної жінки. Чи знаєш ти, Володимире, чому ромеї не дотримують умов з нами? Бо ми погані. Ось що. Саме тому кажу. Все, що придумав ти, Володимире, добре, гарне, доцільне. Проте, вибач, за таке слово, це тільки латанина. Що ж, пригриз губи князь, якщо кесарі не захочуть дати вінка нехрещеному, то я понаставляю скрізь церков, наберу єреїв та волхвів із болгар чи греків. Забороню глумитися над християнами. Чим я гірший від якогось кавказького чи болгарського князя? У Хозарів було три віри в державі. У самій Візантії є безліч. Боги і добрини це тільки ідоли, які я сам приказую відливати з золота, срібла, криці чи тисати з дерева або каменю. Грецькі боги, наші амулети та хрести це ж одне. Віра добрина усіх одна, тільки ідоли різні. Сам ти кажеш, що віра скрізь одна, і в цьому вся правда. Усякий вірить у вищу силу, яка орудує його думками чи ділами, усякий кланяється чомусь, що цінить вище життя людини. Один обожнює владу, другий боїться чарів, третій віддає себе тілом і духом солодкій владі. Багато людей боготворять гріш і готові за бариш продати душу. Ось справжня віра всіх людей, до якої ніхто не признається. Одне і те саме вино лють люди у різні чарки раз глиняний глечик, разу срібний дзбанок чи в золоту чашу. Я зустрічав мужів із заходу, бував і на сході, скрізь бачив таких самих людей, тільки мови були різні, різні строї, і різні боги, ідоли. Чим більше надбання має народ, чим більше знання, тим краще його ідоли. І всякий, в кого їх немає, кидає свої, а бере чужі. Тим то й багаті і вчені греки накинули своїх ідолів цілому світові тільки вони люди, тільки їх ідоли боги, а в кого їх немає, цей поганин, поганець. Щось подібне я чув уже від черця Євзевія з Грецької церкви святого Іллі, чи як там цього святого звати. Та ти, Добрине, поясни мені ту латанину, про яку ти згадував. Усе, що кажу, відноситься саме до того, відповів дорадник. Ляхи, ще раніше чехи прийняли Христову віру. Мають її вже західні тиверці, прийняли її в себе вдома варяги, бо вона дає їм доступ до спільноти з Франками, Візантією, Італією. З ним рахуються володарі світу, а з нами говорять тільки тоді, коли нас потребують. Тому раджу тобі, Володимире, заверни слідами своєї бабки, мудрої Ольги, і замість торгуватися з брехливими кесарями та їх ще брехливішими послами, прийми явно Христову віру, а тоді жадай хоч би Царів не за жінку. Кесар прохає твоєї помочі, а не імператора Франків, що родився із грецької царівни. Видко вони обидва не мають сили, яку маєш ти. Використай це в користь свою і своєї землі, твоє вино у глиняному глечику, а ти візьми в руки чашу, і тоді всі язики поклоняться тобі, як кесареві. Мовчки сидів Володимир при столі, схиливши голову. Добрини, сказав. Багато передумав я цієї ночі, багато почув я від вас. Горе тому, хто покликаний до проводу, не вміє сам найти дороги. Клич посла, що ж гадаєш йому відповісти? Устами моїми дасть йому відповідь уся руська земля. Воля князя, боярине козняче, я йду в похід і бажаю подбати не тільки про добро моєї землі, але й про майбутнє моїх найближчих. Отак казав Володимир до старого боярина Козняка на порозі його дворища при Витичівському шляху. Він сам сидів на білому коні з довгою фарбованою гривою, а боярин стояв біля його стремена з обнаженою сивою головою у полотняній одежі